savol so'ragan odam alohida kelib uchrasin o'zi <clears throat> bismillahi rohmanir rohim alhamdulillahi robbil alamin ولا عاقبة ala sayyidina muhammadin va ala alihi va ashabihi ajmain amma ba'd assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni siyratlarini o'qishlikda keyingi darsni boshlaymiz uhud va handaq g'azoti o'rtasida bo'lgan bir qancha voqealarni ko'rib chiqqan bo'lamiz hijratning to'rtinchi yili safar oyida bir mauna fojiasi yuz berdi bir mauna fojiasi yuz berdi bani omir qabilasining sayidi omir ibn molik mulla ibl asr edi buni laqabi madinaga payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bilan uchrashgani keldi va payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni so'zini eshitmoqchi bo'ldi keldi uchrashdi suhbatlashdi islom bilan qanoatlandi islom ma'qul bo'ldi lekin qabul qiladi ammo inkor ham qilmadi qabul ham qilmadi lekin inkor ham qilmadi aytdiki ey muhammad dedi sollallohu alayhi vasallam sen meni qavmimga bani omir qabilasiga o'zingni sahobalaringdan jo'nat ular borib islomni o'rgatishsin agar qavmim islomni qabul qilsa men ham islomni qabul qilaman Bana Omir qabilasi adadi nihoyatda katta, quvvatli qabilalardan edi. Albatta ularning iymonga kelishi musulmonlarga katta quvvat bo'lar edi. Lekin Rasululloh bana Amir Omir bilan Madina o'rtasida islomga dushman bo'lgan qavmlar ko'p. Sahobalarimni jo'natsam, ularni qatl qilishlaridan qo'rqaman dedi. Omir ibn Malik aytdi, ular meni himoyamda bo'ladi. Kim seni ashoblaringga bir yomonlik bilan qo'l uzatsa, bana Omir qabilasi ular bilan urushadi dedi. endi katta qabilani katta sayyidlardan biri himoya va'da qilganda payg'ambarimiz bir qator bir xotirjam bo'lgan bo'ldi omir ibn molik o'zini yurtiga ketdi rasululloh sollallohu alayhi vasallam sahobalarni ichidan 40 kishini tanlab oldi ularga munzir ibn amr roziyallohu anhuni boshliq qildi ular bani omir yeriga borib bani omir qabilasini da'vat qilishlik kerak edi bu qirqta sahobani hammasi qori edi hammasi ahli ilm bo'lgan musulmonlarning sayidlardan bo'lgan qorilar edi bular yo'lda ketib borar ekan birov ularga tajovuz qilmadi chunki omir ibn molikni himoyasida yo'lda ketib borar ekan yo'ldagi qabilalarni da'vat qilib ketishar edi bu qirqta sahoba ral usoya va sakavon qabilalari yashaydigan bir mintaqaga keldi kelib to'xtashdi hamda shu mintaqada yashaydigan omir ibn tufaylni islomga da'vat qilmoqchi bo'lishdi omir ibn tufayl hozirgi payg'ambarimizni sahobalariga himoya bergan omir ibn molikni jiyani edi bitta urug'dan omir ibn molik uni amakisi yoki tog'asi omir ibn tufayl jiyani omir ibn tufayl bu habis odam edi payg'ambarimizni sahobalari to'xtashdi va Harom ibn Malkan ismli sahoba Omir ibn Tufaylni oldiga islomni da'vat qiladigan xatni olib bordi. Ya'ni xatni olib bordiki, bunda sahobalar uni islomga da'vat qilishardi. Harom ibn Malkan Omir ibn Tufayl majlisiga kirishi bilan maktubni topshirdi. Omir ibn Tufayl maktubni oldida hali o'qimasdan yirtib tashladi. Hamda shu majlisda turganlardan bittasiga shunday ishora qiluvdi. harom ibn malkani orqa tomondan nayza otdi nayza belidan kirib qornidan chiqdi elchi qatl qilindi elchi qatl qilinmagan hech yerda qatl qilinmaydi lekin bu xiyonatkor mana shunday ishni qildi harom ibn malkan roziyallohu anhu ekan fustu va robbil kaba dedi kabani robbisiga qasam yengdim dedi yutdim dedi shahid bo'ldi ya'ni uni qatl qilgan mushrik hayron bo'ldi men uni qatl qilsam dunyodan ketishiga sabab bo'lsam nimaga yutdim deydi ha harom nimalkan da'vat yo'lida shahid bo'ldi alloh taoloning jannatiga alloh taoloning diydoriga muyassar bo'ldi u yutdi musulmonlar omir ibn molikni himoyasidaligi uchun qolgan musulmonlar xatni jo'natgan qolgan musulmonlar xotirjam tilotida tilovat qilib Qur'onni ibodatlar bilan xotirjam turganida Omir ibn Tufayl Ra'l, Usoyya va Zakavon qabilalarini chaqirdi va qolgan qorilarni ham qatl qilishga ularni undadi. Va bu uchala qabila unga labbay dedi. 200 ga yaqin, balki undan ko'proq qo'shin mana shu uchala qabiladan iborat qo'shin bu qorilar xotirjam ibodat qilib turganda har tomondan kelib hujum qilishdi, bitta qo'ymay hammasini qatl qilishdi. hamma qatl bo'ldi faqat ikkita sahoba tirik qoldi nima uchun tirik qoldi bular biri amr ibn umayya dumriy o'tgan darsda aytganmiz amr ibn umayya dumriy payg'ambarimizga umma habiba onamizni xutba qilishlik uchun habastonga borgan edi amr ibn umayya dumriy ikkinchisi bir ansoriy edi nimaga bular tirik qoldi bular jamoatni qoldirib bular minib kelgan tuyalarni boqishlik uchun uzoqroqqa haydab ketishgan edi. Shu sababdan ikkita sahoba tirik qoldi. Bu ikki sahoba qarodi, birodarlarni qoldirib kelgan joyni ustida qushlar uchib qoldi. Bir sabab bo'ldi. Bir sabab borki, bu qushlar uchyapti, deb ehtiyot bo'lib balandlikka chiqib turib qarashganida hamma ashoblari qatl bo'lganligini ko'rishdi. Shunda maslahat qilishdi. Amr ibn Umayya nima qilamiz? Rasulullohga xabar berishlik kerak dedi. Lekin Ansori esa Munzir ibn Amr shahid bo'lgan joyda men tirik qolmayman dedi. Ya'ni Munzir ibn Amrga bo'lgan muhabbati balatligidan hujumga tashlandi, uni qatl qilishdi. Bir dona Amr ibn Umayya qoldi. 40 ta qoridan musulmonlarni boshiga musibat ketidan musibat kelyaptiki, kecha yaqinda 70 ta sahoba qatl bo'lgan. 70 ta sahoba shahid bo'lgan. Endi bu 40 ta sahoba ketyapti. Yana qorilari ahli ilmlari. Amr ibn Umayya Zumri yolg'iz o'zi qoldi. So'ngra bu Ansoriyni qilgan ishidan shijoatlanib, u kishi ham qilichini ko'taribdi, yolg'iz o'zi ana shu sahobalarda qatl qilgan qo'shinga tashlandi. Uni qatl qilishmadi, asir olishdi. Allohning taqdiri subhanalloh. Amr ibn Umayyani asir qilib olib kelishganida bu xiyonatkorlarning boshlig'i Omir ibn Tufayl qaysi qabiladansan dedi banu zumradanman dedi omir ibn tufayl aytdiki meni onam dedi banu zumra qabilasidan biror bir qulni ozod qilaman deb nazr qilgan edi deydi subhanalloh allohni taqdiri banu zumrani hammasi ozod insonlar ulardan qul yo'q edi lekin narsada qarang ollohni xohishi meni onam banu zumradan bo'lgan bir qulni ozod qilmoqchi qilaman deb nazr qilgan dedi dedida sochini ubudiyat ma'nosida oldirdi Amr ibn tufayl xiyonatkor amr ibn umayyani qo'yib yubordi amr ibn umayya endi madinaga qaytib kelib payg'ambarimizga xabarni berishlik kerak yo'lda kelayotib amr ibn umayya ikkita odam bilan yo'lda uchrashib qoldi ya'ni ichida alam bilan kelyapti 39 ta birodari qori birodari qatl bo'ldi alam bilan kelayotgandi ikkita odamga uchrashib qoldi yo'lda ular bilan suhbatlashib qaysi qabiladan ekanligini so'rovdi banu omir qabilasidanmiz deyishdi ya'ni bu o'ttiz to'qqizta sahobani qatl qilgan xiyonatkor banu omir qabilasidan edi bu ikkitasi amr ibn umayya ular bilan chiroyli muomala qildi chiroyli suhbat qildi ularni ko'nglini bir qator olgandan keyin ikkalasi yotib uxlaganda ikkalasini ham qatl qilib qo'ydi bu ikki kishi madinadan kelayotgan edi va payg'ambarimizdan omonlik olgan edi ikkalasi payg'ambarimiz ularga musulmonlar sizlarga aziyat yetkazdim deb va'da bergan edi endi albatta buni amr ibn umayya bilmas edi mushkuli shunda bo'ldi endi bu bir sahoba bilmasdan qatl qilib qo'ydi amr ibn umayya payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam oldiga keldi bo'lib o'tgan voqeani aytib berdi hamda ikki kishini qatl qilganligini ham aytdi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam amr ibn umayyani kechirdi chunki bilmasdan qilgan edi va bir oy to'liq Ral, Usoyya va Zakavon qabilalarini payg'ambarimiz duoibat qildi. Chunki xiyonat bilan hech qanday jangi jadalsiz shunday jang qilishlik niyati bormagan kishilarni qatl qilishligi va musulmonlarga bu 40 ta qorini ketishligi albatta payg'ambarimizga ham va musulmonlarga ham qattiq aziyat ozor edi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Amr ibn Umayyani qilgan ishini eshitgandan keyin endi bu ikkita siz o'ldirgan kishini diyasini to'laymiz dedi. yo rasululloh ha bizni o'ttiz to'qqizta sahobani qatl qilishdiyu degdi ular xiyonat qilishdi dedi biz bu kishiga bu ikki kishiga omonlik berganmiz biz xiyonatga xiyonat bilan javob bermaymiz dedi ya'ni nabaviy axloqni ko'ringki o'ttiz to'qqizta sahobasini o'ldirgan xiyonatkorlarni ikkita odamini bilmasdan qatl qilib qo'ysa diyasini to'laymiz dedi birin ketin kelyapti bu fojialar uhuddagi musibat berumauna fojiasi endi maur marroji fojiasi adil va qora ikkita qabila adil va qora bu ikkala qabila ham islomga dushman edi lekin adadlari oz quvvatsiz bo'lganligi uchun madinaga hujum qilishlikka jur'at olmas edi ular huzayl qabilasiga borib turib musulmonlarga qarshi jangga bizga yordam beringlar deganida ular aytishdiki mana abdulloh ibn unays sariyasi deb aytdik ularning sayidi Xolid ibn Sufyonni o'zini yeriga kelib qatl qilib ketgan edi. Huzayliylar aytishdiki, ular bizni sayidimizni o'zimiz yerimizga kelib qatib ketdi. Biz ularga qarshi jangga bormaymiz dedi. Lekin agar sizlarga hujum qilsa musulmonlar Adil va Qora qabilasiga biz yordam beramiz dedi. Endi Huzayl qabilasidan agar musulmonlar hujum qilsa himoyani va'dasini olgan adil va qora qabilasidan bir kichkinagina jamoat madinaga bordi musulmonlarni o'zlariga hujum qilishlikka bir ish qilish kerak bular payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam oldiga kelib kalima keltirib musulmon bo'lishdi zohirida namoz o'qishdi dinni o'rganishgan bo'ldi o'zlarini musulmon qilib ko'rsatishdi so'ngra aytishdiki yo rasululloh biz bilan sahobalaringizni jo'nating bizga dinni ta'lim berishsin biz iymonga kelgandek qavmimiz ham islomda bo'lsin dedi va payg'ambarimizga ularni o'zlarining himoyasiga olishlarini va'da qilishdi lekin niyatlari buzuq payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ular bilan birga marsad ibn abi marsad abdulloh ibn toriq osim ibn sobit hubayb ibn adi zayd ibn dafinna yana bir ansoriyni oltita sahobasini qo'shib ular bilan jo'natdi Bu sahobalar qurollari bilan ketishar edi. Adil va Qora qabilasi bular bilan o'zlarini yerlarga kelgandan keyin 200 yaqin otliq ularni shunday qamal qilib oldi. Sahobalar bizga bergan ahd va omonat qani dedi. Ular aytishdi, hech qanday ahdi ham, omonati ham, vafo ham yo'q dedi. Taslim bo'linglar dedi. Biz sizlarni qatl qilmaymiz. Makkadagi asirlarimiz bor, shularni ajratib olishlik uchun sizlarni olib borib topshiramiz, sizlarni qatl qilmaymiz dedi. abdulloh ibn toriq hubayb ibn adi zayd ibn dasinalar maslahat qilishdi sahobalar bu uch kishi 200 kishiga qarshi jang qila olmaymiz nima bo'lganda ham qatl qilishadi undan ko'ra taslim bo'laylik shoyat qurash bizga shafqat qilsa deb bu uchalasi taslim bo'lishdi lekin marsad ibn abi marsad osim ibn sobit yana bir ansoriy taslim bo'lmadi jang qilamiz deyishdi endi albatta uch kishi 200 kishiga qarshi turolmasligi aniq edi jang bo'ldi qisqagina bo'lgan jangda marsad ibn abi marsad bilan ansoriy shahid bo'ldi bitta osim ibn sobit qoldi nihoyatda bir kuchli jangchi bo'lgan edi kim kelsa yo jarohatlardi yo qatl qilardi yoniga kelolmaganligidan mushriklar aytishdi uni uzoqdan turib qatl qilinglar dedi kamondan o'q otib osim ibn sobitni shahid qilishdi hamda osim roziyallohu anhuni boshini kesib olib ketgani kelishdi Chunki Uhud g'azotida Banu Abduddor urug'idan bo'lgan oltita aka uka bayroqni ko'tarib, oltovi qatl bo'lgan edi. 5-chi, 6-chi akalari qatl bo'layotganligini ularning singlisi Sulafa kelib ko'rgan edi. 5-chi, 6 akalarini Osim ibn Sobit qatl qilgan edi. Endi ikkita akasini qatl qilganini ko'rgan bu singil qolgan to'rtta akam ham mana shu qatl qilibdi dedida kim menga osimni boshini olib kelib bersa uning jumjumasida aroq ichaman va oltinga boshini to'ldirib beraman deb va'da qilgan edi ana shu mukofotni olish ilinjida mushriklar osim roziyallohu anhuni boshini kesib olgani kelishdi osim ibn sobit roziyallohu anhu madinada turganda qasam ichgan edi tiriklik paytida ollohga qasam mushrikka qo'limni tegizmayman va mushrik ham menga qo'lini tegizmaydi deb qasam ichgan edi mana endi u kishi shahid bo'ldi mushriklar kallasini olib ketishlik uchun kelishdi lekin u kishi ichgan qasamni alloh taolo oqladi yaqinlashgan paytda to'satdan har tomondan arilar uchib keldida jussasini shunday o'rab oldi qaysi mushrik yaqinlashib kelsa chaqib orqasiga qaytaraverdi kelisholmadi boshini uzgani mukofotni olgani kelisholmadi so'ngra bir birlariga aytishdiki mushriklar tek qo'ylar kech kirsin kun botsin arilar tarqab ketadi keyin olasizlar uni boshini dedi kech kirdi Arilar yo'q bo'lishini poylashdi havo aynida yomg'ir yog'di boshladi yomg'ir yog'a boshladi yomg'ir selga aylandi yoqqan sel daryo bo'lib oqdi osim roziyallohu anhu jussasini mana shu sel oqizib ketdi mushriklar har qancha urinmasin ushlasha olmadi olib borib alloh taolo o'zi bilgan joyga dafn qilib qo'ydi osim ibn sobit roziyallohu anhu dafinulloh yoki dafinul malaika deb nomlanadi ya'ni alloh taoloni dinini himoya qilayotgandi alloh taoloni dinini odamlarga yetkazayotgandi alloh taolo u kishining qasamini oqladi mushriklarni birortasini qo'liga yetkazmadi birorta mushrik qo'lini osim roziyallohu anhuga tegizmadi uch kishi asir olib olib ketishyapti Yo'lda ketayotib Abdulloh ibn Tariq roziyallohu anhu fikr qildi. Makka ga olib borsa baribir qatl qilishadi. Nima foyda dedi yonida turgan bir mushrikni qilichini olib, ular bilan urushib qoldi. U kishini toshlar bilan urib qatl qilishdi. Endi ikki kishi qoldi. Hubayb ibn Adi va Zayd ibn Lasinna. Mushriklar o'zlari aytgandek haqiqatan Makkaga kelib, mushriklarga, makkalik mushriklarga bu ikki sahobani topshirishdi. qatl qilishlik uchun birinchi bo'lib Hubayb ibn Adi roziyallohu anhu Makka tashqarisiga olib chiqishdi. Qurayshliklarda ichida Abu Sufyon ibn Harb ham bor edi. Hubayb ibn Adiga qatl qilishligini aytganida 2 rakat namoz o'qishlikka ruxsat so'radi. Ruxsat berishdi, 2 rakat namozni o'qidi. Namozini o'qib bo'lib aytdiki, agar sizlar o'limdan qo'rqqanidan namozini cho'zyapti deyishinglar bo'lmaganida men namozni yana, yana ham uzoqroq o'qirdim deydi oxirgi namozi hayotda edi hubayb ibn adiy roziyallohu anhu namozni o'qidi va u kishini osib qo'yib azoblashdi tiriklayin jasadidan go'shtlarni kesib kesib parcha parcha qilib ajratishdi u kishi sobit turar edi har kesganda abu sufyon aytar edi hozir sen shuni o'rniga oilangda farzandlaring bilan farovon xotirjam o'tirib o'rningda muhammad bo'lishini xohlarmiding dedi ya'ni muhammadga iymon keltirganligi uchun seni shu azobingga muhammad sabab bo'lyapti xohlarmiding deganda dod dediki men mana shu joyda qatl qilinsam ham mayli lekin rasululloh o'tirgan joyida badaniga bir tikan kirishini xohlamayman dedi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni sahobalar mana shunday yaxshi ko'rishar edi Abu Sufyon buni ko'rib turib, Allohga qasam dedi. Hech bir kimsa boshqa bir kishini Muhammadning ashablari Muhammadni yaxshi ko'rganidek yaxshi ko'rgani bilmayman dedi. Dunyoda hech kim Muhammadni ashablari Muhammadni yaxshi ko'rgandek boshqa bir kishini yaxshi ko'rgan emas dedi. Chunki birodarlar, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga bo'lgan iymon, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga bo'lgan muhabbat siz bilan bizni jannatimizni belgilaydi agar jannatga kirishlikka iymon shart bo'ladigan bo'lsa iymonning shartlaridan bittasi rasululloh sollallohu alayhi vasallamni bolamizdan ham otamizdan ham hamma insonlardan hatto o'zimizni jonimizdan ham ko'proq yaxshi ko'rishligimiz hubayb ibn adi mana shu muhabbatni ko'rsatdi ularga payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam amr ibn umayyani qilgan ishini eshitgandan keyin Endi bu ikkita siz o'ldirgan kishini diyasini to'laymiz dedi. Musulmonlar faqir edi. Bu ikki kishini diyasini to'lashlik uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Banu Nazir yahudlarning oldiga bordi. Banu Nazir bilan umuman Madinada yashayotgan yahudlar bilan musulmonlarning ittifoqi bor edi. Tashqaridan dushman hujum qilib kelsa, hech qaysi qabila dushmanga yordam bermaydi. Hamda shunga o'xshagan bir diyaga o'xshagan mushkilalar bo'lib qolsa, bir-biriga yordam berishadi. Mana shu ittifoqqa asoslanib payg'ambarimiz Banu Nazir qal'asiga bordi. Abu Bakr, Umar va bir qancha kibor sahobalar bilan oz adatdagi ashoblar bilan payg'ambarimiz bordi. Yahudlarning kattalari bilan uchrashdi. Ularga maqsadini aytganida ular aytishdiki, xush kelibsizlar dedi. Albatta sizlarga diyani to'lashlikka yordam beramiz. Xususan Banu Omir qabilasi, Banu Omir qabilasi bizning xulofolarimiz biz yordam berishga haqlimiz deyishdi işte. sizlar kutib o'tirib turinglar bu yerda biz bu mablag'ni yig'ib qaytib kelamiz dedi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'tirar ekan yahudiylar tashqariga chiqishdida ra'yi fikr o'zgarib qoldi ular aytishdi bir biriga bu kishini bu kishini bunday qulay fursatda topolmaysizlar qaytib dedi ya'ni ozgina odam bilan keldi himoyasiz undan qutulishlikni eng oson yo'li shu dedi uni qatl qilamiz dedi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga bu narsani xabarini ularni bu yomon niyatlarini jabroil alayhissalom kelib vahiy orqali bildirdi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam sahobalar bilan o'tirar ekan vahiy nozil bo'ldi hech kimga hech narsa demadi payg'ambarimiz turib sekin chiqib ketdi payg'ambarimizni qatl qilishlikka yahudiylardan amr ibn jahhosh ibn kab ismli kishi men qatl qilaman muhammadni dedi o'tirgan joyiga devorni ustiga chiqamanda boshiga katta xarsang toshni tashib uni qatl qilaman dedi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hech narsa bo'lmagandek sekin turdi chiqib madinaga qarab ketdi sahobalar bir qozoi hojatga ketgandir deb kutib o'tirishaverdi yahudiylar ham shunaqa deb o'ylashdi lekin payg'ambarimiz bu paytda madinaga borib banu nazirga qarshi urushni e'lon qildi Sahobalar kutdi, kutdi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam kelmagandan keyin xavotir olib hammasi Madinaga qaytib kelsa, tayyorgarlik ketyapti urushga. E, nima bo'ldi? E, ular payg'ambarimizni qatl qilishlikni niyat qilishdi. Va payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam yahudiylarning qal'alariga qo'shin bilan to'satdan kelganida ular eshiklarni yopdida "Nima ish qildik biz?" deyishdi. Nima qilganlarni bilasizlar dedi payg'ambarimiz. Ular har qancha urinmasin, har qancha harakat qilishmasin, payg'ambarimiz vahyus samo bilan ularni kazzob ekanligini biladi, noumid bo'lishdi. Banu Nazir bilan musulmon o'rtasida jang boshlanadigan bo'ldi. Shunda Abdulloh ibn Ubay ibn Salul islomni zohirda ko'rsatib, lekin qalbida nifoq bo'lgan munofiqlarning eng kattasi Abdulloh ibn Ubay yahudiylarni ichiga odam yubordi. Qo'rqmanglar. Agar sizlarga qarshi jang qilinglar, deyilsa, biz sizlarga qarshi jang qilmaymiz. Agar Muhammad sizlarga qarshi urushsa, biz sizlarga yordam beramiz. Agar sizlarni Muhammad Madinadan haydab chiqarsa, biz sizlar bilan chiqib ketamiz dedi. Yahudiylar uni gapidan shijoatlanib, urushlikka shay bo'lishdi. Musulmonlar Banu Nazirni qamal qilishdi. Musulmonlar ularning qal'alarida oldi turar ekan, birdaniga yahudlar o'qqa tushdi musulmonlarni. musulmonlar orqaga chekinishlikka majbur bo'lishdi hamda kamonlari yetmaydigan masofaga chodirlarni qurib shu yerda qo'shin muaskarni qo'ydi so'ngra payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sahobalarga xurmo daraxtlarini kesishlikni buyurdi ya'ni yahudiylarni qalbida moli dunyoga bo'lgan muhabbat bir ajib ko'rinishda hayotidan ham molini ko'proq yaxshi ko'radi ular payg'ambarimiz yahudiylarni xurmolarni kesishlikka buyurdi aksar bog'lari aksar dehqonchiliklari ularning qal'asini tashqarisida edi banu nazir yahudlarini shunda yahudlar xurmolarini yiqilayotganini ko'rib qalblari larzaga keldi ya'ni pullari ketgandan keyin qanaqa qilib yashaydi ular ozgina sabr qilishdi kesilish davom etdi so'ngra payg'ambarimizga odam jo'natishdi ey muhammad sen muslihman yerni obod qilgani kelganman deysan axloq egasiman deysan ha xurmolarda aybi nima dedi payg'ambarimiz aytdilar buni oyatlarda o'qiymiz bu olloh taoloning izni bilan alloh taoloning buyrug'i bilan kesildi bu ishlar qilindi hammasini kesib tashlayman yo taslim bo'lasizlar dedi yahudiylar rozi bo'lishmadi xurmo kesilishi davom etdi oxiri sabr qilisholmadida oxiri taslim bo'lishlikka rozi bo'lishdi Shunday qilib Banu Nazir ishi Madinadan haydalish bilan nihoya topadigan bo'ldi. Ularga payg'ambarimiz Madinadan chiqib ketishliklarini aytdi. Ular aytdi: "Mayli chiqib ketamiz, nimani ko'tara olasak o'zimiz olib chiqib ketamiz" deshti. Payg'ambarimiz rozi bo'ldi, aytdilar: "Faqat qurol ko'tarmaysizlar" dedi. Xohlagan narsalarni olib ketaverasizlar. Ular nimani ko'tara olsa, tuyalarni ustiga yuklashdi. Madinadan Banu Nazir yahudlarini haydalishi o'zlarining xiyonati sababli bo'ldi. Ular o'zlarini uylarini qo'llari bilan buzishdi, o'zlari buzishdi. Yog'ochdan bo'lgan eshiklarini ham sug'urib o'zlari bilan olib ketishdi. Chunki yog'och eshiklar qimmat edi. Hamma chiqishga tayyor bo'lib, yuklarni otganlardan keyin bir ajib bir ko'rinishda chiqib ketishdi. Yuklarni yuklashdi, karvonda oldiga ovozi nihoyatda bir chiroyli va baland bo'lgan bir ayol mug'anniyani qo'yib baland ovoz bilan ashula aytib chiqdi butun banu nazir unga jo'r bo'lib erchib ular ham ashula aytib chiqishdi ya'ni bu ashulalarida biz tamomiy madinani o'zimiz azizlik bilan g'urur bilan tark qilyapmiz degan ma'nolar bor edi madinadan chiqib haybar yo'l olishdi banu nazir ichida sallam ibn mushkim va haya ibn axtoblar bor edi bular yahudlarni ichida nasl nasaba shunday bir sharafli oliy ediki haybarga ular ko'chib borganlarida haybar bularning sharafi hurmatini oldida bosh egdi chunki bular Xorun va Musa alayhissalomning zurriyotlaridan edi u yerga ko'chib borganiga qaramasdan hokimlarga aylanishdi aqulu qawli hada va astag'firulloh li va lakum subhana robbika robbil izzati amma yasifun va salamun alal mursalin alhamdulillahi robbil alamin